السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يا محمد الله تبارك وتعالى كذلك قوم sala na salamu صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa siku ya jana tulikuwa tu katika fasun fi zakat wa fitri tukazungumzia kitu ambacho uh, ni wajibu kutolewa kuhusiana zakat wa fitri na ni juu ya nani inawajibikia atoe au atolewe na wakati gani mtu atakuwa ni mwenye kutoa hiyo zakat ya fitri na vile vile tukaangalia nyakati ambazo mtu anatoa hiyo zakatul fitr na tukaangalia kiwango cha kutoa hiyo zakatul fitri na vitu vinavyotolewa na mwisho kabisa tukaja kuzungumzia kwamba kuna wakati mtu kama atapewa mmoja kitu ambacho tunalazimu wengi kinajuzu kama vile ambavyo fungu la watu wengi kupewa mtu mmoja kadhalika inajuzu kwa hiyo leo tunahamia kwenye fasli nyingine ambayo inahusiana habari za kutoa zaka na watu ambao wanaistahili kupewa zaka na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ويجيء وفصل ويجب إخراج صدقة على الفور مع إمكانه ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشد له نية وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها فإن كان في بلد وماله آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها لحولين فقط ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل آه، اكتبوا في إخراج الزكاة وأهلها فصل في إخراج الزكاة وأهلها فصل في إخراج الزكاة وأهلها فصل في إخراج الزكاة وأهلها فصل في إخراج الزكاة وأهلها اي فصل نزمزيه kutoa zaka na wanaostahili kupewa hiyo zaka fi ikhraji zaka kutoa zaka wa ahliha na watu wa hiyo zaka anasema wajibu zakati ni ala alfawri ma insanihi ni wajibu kutoa zaka kwa haraka pamoja na kuwezekana wajibu ikhraju zakatin ala alfawri ma imkanihi na ni wajibu kutoa zaka kwa haraka pamoja na kuwezekana ni wajibu kutoa zaka kwa haraka pamoja na kuwezekana yani ni wajibu mtu atoe ile zaka yake pale ambapo muda unapofika ikiwa ni vile vitu ambavyo vinawajibika kwa kupinduka mwaka pale mwaka unapopinduka tu basi na mbili mtu akatoa atoe zaka na vile vitu ambavyo havishurutishi kupinduka kwa mwaka pale mtu atakapokuwa anapata hicho cha kutoa zaka basi inabidi atoe zaka asubirie kwa nini oktob لان الاوامر عندنا لان الاوامر عندنا لأن الأوامر عندنا لأن الأوامر عندنا لأن الأوامر عندنا كلها محمولة على الفورية كلها محمولة على الفورية لأن الأوامر عندنا كلها محمولة على الفورية لأن الأوامر عندنا كلها محمولة على الفورية لأن الأوامر عندنا كلها محمولة على الفورية لأن الأوامر عندنا كلها محمولة على الفورية بسبب أمر zote ambazo zinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala au Mtume sallallahu alaihi wasallam kutusiti zote zinachukuliwa juu ya uharaka amri zote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam kutusisi sisi ndio zinachukuliwa kwa wa haraka kwa hiyo kutoa zaka ni jambo la amri kwa ni lazima itolewe kwa haraka pale inapowezekana kama ijawezekana uh, basi wakati huo itakuwa swala uharaka linakuwa linaanguka yani mfano inawezekana mali ya mtu imepotezwa kwa hiyo ile hali ya kutolewa uharaka haitowezekana kwa hiyo kwa wakati huo uh, itakuwa si wajibu kutolewa kwa uharaka imma kila kitu kwa kawaida basi lazima hiyo zaka itolewe kwa uharaka thumma qala almuallif rahimahullah wa yukhrij waliy saghir wa majnun anhuma na atatoa wali wa mtoto mdogo na wazimu kwa ajili ya hao wawili wayukhrij na anatoa waliyu saghiri wali wa mtoto mdogo wa majnun na wali wa mwenda wazimu anhuma kwa ajili ya huyu mtoto mdogo na mwenda wazimu kwa hiyo yule ambaye anamsumia mtoto mdogo ambaye ndo wali wa mtoto mdogo yeye ndiye ambaye anayetoa hiyo zaka kwa ajili ya yule mtoto mdogo inawezekana mtoto mdogo ana pesa au ana mali nyingi kwa hiyo yule wali wake ndiye ambaye atikie kuwa anatoa zaka kwa ajili ya yule mtoto kama ilivyokuwa mwendawazimu kama uh, ana mali wali wake ndiye ambaye atikie kuwa anatoa hiyo mali kwa ajili ya huyo mwendawazimu اكتب وجوبا كان ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وجوبا ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وجوبا ثم قال وشرط له نية وشرط له نية وشرط له اي وشرط لاخراج الزكاه وشرط له اي وشرط لاخراج الزكاه وشرط لاخراج الزكاه وشرط لاخراج الزكاه نية وشرط لإخراج الزكاة نية وشرط لإخراج الزكاة نية na inashurutishwa kwa ajili ya kutoa hiyo zaka nia wa shurta liikhraji zakania na inashurutishwa kwa ajili ya kutoa hiyo zaka nia yani wakati mtu anatoa zaka ni lazima anuie kwamba anatoa hiki ninachokitoa ikiwa ni zaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lazima anuie lazima atie nia ndani ya moyo wake hilo lazima kwa sababu ni sharti ni sharti ni sharti kwa hiyo pale mtu anapokuwa anatoa zaka ni lazima uh, anuie oktob illa fi thalathi suwar illa fi thalathi suwarin إلا في ثلاث سور إلا في ثلاث سور إلا في ثلاث سور isipokuwa katika sura tatu illa fi thalathi suwarin isipokuwa katika sura tatu as-suratul ula as-suratul ula sura ya kwanza suratul ula sura ya kwanza ma law ukhdat minhu qahran ما لو أخذت عنه قهرا ما لو أخذت عنه أو ما لو أخذت منه قهرا ما لو أخذت منه قهرا فتجزئ ظاهرا ما لو أخذت منه قهرا فتجزئ ظاهرا ما لو أخذت منه قهرا فتجزئ ظاهرا سورة 1 Uh, lao kama itachukuliwa hiyo zaka kwa kiyeye kwa nguvu mala ukhidhat minhu kahran ila hali ambayo lao ingechukuliwa kwa yeye hiyo zaka kwa nguvu fatujizi udhahira hilo linamtoshia katika hali ya uwazi yani mtu yeye uh, alikuwa hataki kutoa zaka alikuwa hataki kutoa zaka au alikuwa anacheleweshwa alikuwa anachelewesha huo utoaji wa zaka kisha uh, imam au naibu wake akamtuma mtu akaenda kuchukua zaka kwa huyo mwenye mali kwa nguvu kwa nguvu kwa sababu yeye alikuwa atoi kwa hiyo akatumwa asai kwa ajili ya kwenda kuchukua kwake kwa nguvu sasa maadamu ile zaka inachukuliwa kwa kie kwa nguvu wakati huo itakuwa tena habari za nia amna na kwa uwazi itakuwa inajuzu atakuwa inahesabiwa kwamba amefanyaje ametoa zaka ama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajua na mula wake lakini kwa wakati huo nia inakuwa inafanyaje eh, inaanguka suratu thania na sura ya pili suratu thania na sura ya pili law ghuyiba malu law ghuyiba maluhu لو غيب ماله لو غيب ماله فتؤخذ منه الزكاه لو غيب ماله فتؤخذ منه الزكاه لو غيب ماله فتؤخذ منه الزكاه حيث وجد المال او غيب ماله فتؤخذ منه الزكاه حيث وجد المال لو غيب ماله فتؤخذ منه الزكاة حيث وجد المال sura ya pili ambayo haishurutishi nia lau mali yake itakuwa imepotezwa mali yake itakuwa imepotezwa yani mfano kama na ana wanyama wale wanyama wakapotezwa wakapotezwa ikachukuliwa zaka pale ambapo mali yake hiyo itakapopatikana yani mtu yeye ana mali iliyokuwa tunayo kama mifugo ya kutolea zaka anayo kisha ile mifugo ikapotezwa sasa maadamu wakati kutoa zaka ulikuwa umeshafika inabidi ile mali itakapopatikana zaka ifanyeje ichukuliwe anayechukua ni asai mchukwaji ni yule ambaye anayekusanya na kuchukua zile zake kwa hiyo atakapoikuta mali maadamu itathibitika kwamba ndio ya yule zake tafanyeje itachukuliwa kutoka kwenye mali yake hata kama mwenyewe kwa wakati ule ajui lakini maadamu kwa vile ni jambo la wajibu na kuna asai mkusanyaji wa hiyo zaka basi itachukuliwa kwa wakati ule itakuwa hakuna nia kwa yule mwenyewe al سوره ah, الثالثه السورة الثالثة أو يتعذر الوصول إلى المالك أو يتعذر الوصول إلى المالك أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو نحوه أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو نحوه أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو نحوه أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو نحوه فيأخذها الساعي من ماله فيأخذها الساعي من ماله أو يتعذر الوصول إلى المالك بحبس أو نحوه فياخذها الساعي من ماله فياخذها الساعي من ماله hali ya tatu au kukiwa na udhuru wa kumfikia mwenye mali au yataadharu usulu ila almalik au kunakuwa na udhuru wa kumfikia mwenye mali bihabsin kwa sababu ya huyu mwenye mali amefungwa au nahwihi au mfano wake yani ana mali ya kutolewa zaka na kiwango cha kutolewa zaka kimefika lakini amefungwa haiwezekani kumfikia sisi tunaona haiwezekani kumfikia kinachofanyika ni nini fayakhudhu hasai anachukua yule anayepita kukusanya zaka kwa zile mali ambazo zina uwazi na zinajulikana kwamba huyu ana mali kadhaa na kiwango cha kutolewa zaka kimeshafika ama mali zile eh, ambazo mtu mwenyewe ndo anajua hizo si atuzungumzii kwa hiyo fayakhudhu hasai min mali anachukua zaka yule mkusanyaji kutoka kwenye mali yake fayakhudhu hasai min mali anachukua hiyo zaka yule mkusanyaji kutoka kwenye mali yake na wakati huo itakuwa hakuna nia tena kutoka kwa kie mwenyewe طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم نقلها الى مسافه قصر in wujida ahluha na ni haramu kuihamisha hiyo zaka wa hamalatluha na ni haramu kuihamisha hiyo zaka ila masafati qasri kwenye umbali wa kupunguza swali ila masafati qasri kwenye umbali wa kupunguza swala in wujida ahluha ikiwa watapatikana watu kupewa zaka wa haruma nakluha na ni haramu kuihamisha hiyo zaka ila masafa kasrin kwenye masafa ya kupunguza swala ili wajida ahluha ikiwa watapatikana watu wa kupewa hiyo zaka kwa hiyo hapo kinachozungumzwa nini kinazungumzwa kwamba ni wapi zaka inatolewa sehemu zaka ambayo inatolewa kwa hiyo kinachokusudiwa kwamba zaka inakuwa inatolewa kwenye mji ambao hiyo mali iko kwa nini kwa sababu Mtume الله عليه وسلم anasema tukhadh min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim inachukuliwa kwa matajiri wao na kupewa mafukara wao kwa ni dalili kwamba mali ikishafikia kiwango cha kutolewa zaka ile zaka inachukuliwa kwenye ile mali ya watu wa mji au kwenye mji ambao hiyo mali iko na kupewa mafukara ambao wako ndani ya huo mji kwa haram zaka kuihamisha kuitoa kwenye mji kupeleka mji mwingine ambao kuna masafa ya kupunguza swala hilo ni haramu hilo ni haramu yani kiwa na mfano mtu yuko mahuto na mali yake iko Dar es Salaam basi haiwezekani yeye ahamishe ile mali kutoa Dar es Salaam kuleta huko inabidi itolewe wapi itolewe Dar es Salaam na kama mtu yuko pale pale na mali yake iko hapo hapo basi atatoa hiyo zaka na kupewa watu wa hiyo sehemu ambayo kuna hiyo mali fa in kana fi baladin wa maluhu fi akhara akhraja zakata al-mali fi baladil mali فان كان اكتب المزكي فان كان المزكي فان كان المزكي في بلد ikiwa ni mwenye kutoa zaka yuko kwenye mji fa in kana almuzakki fi baladi ikiwa ni mwenye kutoa zaka yuko katika mji wa maluhu fi akhara na mali yake iko kwenye mji mwingine yani ikiwa mtoa zaka yuko katika mji na mali yake iko katika mji mwingine akhraja zakata almali fi baladi almali atatoa zaka ya mali kwenye mji ambao una mali فإن كان المزكي في بلد ikiwa mwenye kutoa zaka hiyo katika mji wa malu fi akha na mali yake iko katika mji mwingine akhraja zakata almali fi baladi almal atatoa zaka ya mali kwenye mji wa mali yani kwenye mji ule ambao una mali wa fitratahu wa fitratan lazimatuhu fi baladi nafsihi rahmatullah na atatoa zaka ya fitri na fitri ya yule ambaye ni lazima yeye asimamie matumizi yake fi baladi nafsihi katika mji ambao yeye mwenye yuko wa fitrata na atatoa fitri yake wa fitratan lazimatuhu na fitra yule ambaye inamlazimu yeye kumpa matumizi fi baladi nafsihi kwenye mji ambao yeye yuko kwenye mji ambao yeye yuko fa zakatu almali fa zakatu almali تتبع المال فزكاه المال تتبع المال فزكاه المال تتبع المال وزكاه الفطر تتبع البدن وزكاه الفطر تتبع البدن فزكاه المال تتبع المال وزكاه الفطر تتبع البدن فزكاه المال تتبع المال wa zakatul fitri tatba'u badana kwa zaka ya mali inaifuata mali zaka ya mali inaifuata mali kwamba zaka ya mali inatolewa pale ambapo mali iko wa zakatul fitr na zaka ya fitri tatba'u badana inafuata mwili wa zakatul fitr tatba'u badana na zaka ya fitri inafuata mwili yani inatolewa pale ambapo yeye mwenyewe mtoaji yuko ثم قال ويجوز تعجيل حال حولين فقط نا انجوز كتغليزا هي زكاه المال ويجوز تعجيلها اكتب زكاه المال ويجوز تعجيلها يعني ويجوز تعجيل زكاه المال ويجوز تعجيل زكاه المال ويجوز تعجيل زكاه المال لحولين فقط na inajuzu kutanguliza zaka ya mali kwa muda wa miaka miwili peke yake kwa muda wa miaka miwili peke yake yani mtu ana mali ambayo imefikia kiwango cha kutolewa zaka kwa hata kama akipunguza kiwango fulani cha kutoa mwaka huu bado mali ile inabaki kuwa nyingi na kiwango cha kutoa zaka kipo kwa ajili ya mwakani kwa hiyo anaweza kutanguliza kutoa kwa ajili ya miaka mingapi miaka miwili peke yake sawa ثم قال ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانيه ولا haipewi hiyo zaka isipokuwa kwa mafungu manane hiyo zaka haitolewi wala hai haipewi yoyote isipokuwa mafungu manane yani unastahili hiyo zaka ni mafungu منام ولا تدفع ya zaka illa ila al-asnaf ath isipokuwa kwa mafungu manane wa hum hayo mafungu manane nao ni al-fuqara mafakiri weka namba moja chini yake wa humul fuqara nao ni mafakiri wa humul fuqara nao ni mafakiri من هو الفقير اكتب ضابط الفقير ضابط الفقير ضابط الفقير من لا من لا يجد شيئا البتة من لا يجد شيئا البتة من لا يجد شيئا البتة من لا يجد شيئا البتة من لا يجد شيئا البتة أو يجد أقل من نصف كفايته أو يجد أقل من نصف كفايته أو يجد أقل من نصف كفايته أو يجد أقل من نصف كفايته ضابط الفقير من لا يجد شيئا البتة أو يجد أقل من نصف كفايته فقير الناس فقير ni yule ambaye hapati kitu kabisa fakiri ni yule asiyepata kitu kabisa asiyekuwa na kitu au yajidu akalla min nisfi kifayati au anapata kidogo ambacho kiko chini ya nusu ya kile kinachomtosha au anapata kidogo chini ya nusu ya kile kinachomtosha yani kama anapata anapata kidogo hata nusu ya kile kinachomtosha hakifiki hata nusu ya kile kinachomtosha hakifiki hakifiki huyu ndo fakiri yani yule asiyopata kitu kabisa au anapata kidogo ambacho hakifiki nusu ya kile kinachomtosha kwa wabudu fukara nao ni mafukara wal masakinu na masikini wal masakinu na masikini uktub wadhabitul miskin wadhabitul miskin wadhabitul miskin وضابط المسكين وضابط المسكين من يجد نصف كفايته من يجد نصف كفايته من يجد نصف كفايته من يجد نصف كفايته او اكثر au aktharaha man yajidu nisfa kifayatihi au aktharaha makini yupi ni yule ambaye anapata nusu ya kile kinachomtosha maskini ni yule ambaye anapata nusu ya kile kinachomtosha man yajidu nisfa kifayati ni yule ambaye anapata nusu ya kile kinachomtosha au aktharaha au nyingi ya kile kinachomtosha lakini hapati chote au anapata kingi ya kile kinachomtosha lakini hapati chote yani zaidi ya nusu lakini si chote katika kile kinachomtosha kwa ndo maskini huyo ndo maskini uktub wa tuqaddaru al-kifaya sana wa tuqaddaru al-kifaya sana wa tuqaddaru al-kifaya bisanatin watukaddaru alkifaya bisanatin na kadiriwa kinachotosha kwa mwaka watukaddaru alkifaya bisana na kinakadiriwa kinachotosha kwa mwaka yani ili tuone kwamba huyu mtu kinachompa kinamtosha au kimtoshi makadirio yake sisi tunaangalia mwaka mzima mwaka mzima kwamba je hivi hiki kitu ambacho huyu mtu anacho kinamtosha mwaka mzima au akimtosha kwa hiyo kisipomtosha lakini anapata nusu yake au kingi kidogo huyo ni nani maskini na kama hapati au anapata kidogo ambacho akifikia hata nusu huyo ni huyo ni fukara thumma qala wala amiluna alayha wala amiluna alaiha na wale ambao wanayefanya kazi ya hiyo zaka wala amiluna alaiha na wale ambao wanafanya kazi kwa ajili ya hiyo zaka من هو العاملون عليها العاملون عليها هم اكتب وهم وهم الذين يكتبون وهم الذين يكتبون وهم الذين يكتبون ويحفظون وهم الذين يكتبون ويحفظون وهم الذين يكتبون ويحفظون ويقسمون الزكاة وهم الذين يكتبون ويحفظون ويقسمون الزكاة وهم الذين يكتبون ويحفظون ويقسمون الزكاة العاملون عليها ni wale ambao wanaandika الذين alladhina yaktubuna ni wale ambao wanaandika waandishi kwamba fulani ana mali fulani ana mali kadhaa wayahfazuna na wale wanaohifadhi wayahfazuna na wale wanaohifadhi so kuna wakati eh, mali ya zake inachukuliwa alafu na kwenda inahifadhika kwa muda fulani kabla ya kupewa wale wanaostahili wayahfazuna na wanaohifadhi wayaktimuna zaka na wale ambao wanagawa wayaktimuna zaka na wale ambao wanagawa hao wote kwa jumla wanaitwa ala amiluna alaiha اكتب ويشترط كون كل منهم ويشترط كون كل منهم ويشترط كون كل منهم ويشترط كون كل منهم ويشترط كون كل منهم ويشترط كون كل منهم مسلما مسلما مكلفا مسلما مكلفا امينا مسلما مكلفا امينا كافيا مسلما مكلفا امينا كافيا na inashurutishwa kuwa kila mmoja katika hao katika la alaiha awe musliman muislam jambo la kwanza yule ambaye anafanya moja katika hizo kazi tulizoeleza lazima awe ni muislam mukallafan vile vile awe ni mukallaf mukallaf ni akalun balo mwenye akili na aliyobaleni amina muamini yani mtu ambaye anafanya kazi uh, moja katika hizo kazi tulizoeleza kwenye zaka lazima awe muaminifu kafia anayetosha kazi yani anaitosha yani kama yule ambaye anaenda kwa watu kuchukua lazima uh, mwenyewe kidogo awe watu ukimuona hivi basi uh, kesi fulani anakuwa na hofu kazi kwa hiyo hawa nani anatosha kwenye kazi yake ambayo yeye amepewa anasema wal muallafatu qulubuhum wal muallafatu qulubuhum man hum al muallafatu qulubuhum al muallafatu qulubuhum اكتب ان يعني المؤلف آه، قلبه هو سيد المطاع هو السيد المطاع هو السيد المطاع في عشيرته هو سيد المطاع في عشيرته هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه هو سيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه هو سيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او كف شره ممن يرجى اسلامه او كف شره او كف شره او كف شره او يرجى min i'ta'ihi au yurja min i'ta'ihi islamu nadhiri au yurja min i'ta'ihi islamu nadhirihi au yurja min i'ta'ihi islamu nadhirihi au takwiyatu imani au takwiyatu imanihi au takwiyatu imani au takwiyatu imani tunaposema eh, almuallafa eh, qulubuhum tunakusudia ni wale ambao ni mabwana wanaotiiwa yani wakubwa ambao wanatiiwa kwa watu wao wale wakubwa ambao wanatiiwa kwa watu wao mimman yurja islamuhum ambao wanatarajiwa uh, kusilimu kwao mimman yurja islamu ambao wanatarajiwa kusilimu kwao au kafu au kuzuia sharti zao ambao wanatarajiwa kusilimu yani wapo watasilimu au kuwapa shari zao zita jikata yani hakutokuwa na chai au inatarajiwa kwa kupewa kwao kusilimu wengine mpango wao au wanatarajiwa kuokoa kusilimu wengine mfano wao au kama watakuwa wameingia katika Uislamu kukomaza imani zao au kama wameingia katika Uislamu kizaza wanapewa ili kukomaza nini imani zao hao ndio wanaitwa al-muallafatu qulubuhum hao ndio wanaitwa al qulubuhum wala ambao tunawapa kwa ajili eh, kwamba wao ni wakubwa katika jamii zao ambao wanatiiwa ambao ukiwapa basi itakuwa ni sababu ya kusilimu kwao au kama ni watu wa shari basi zile sheria zao zitakuwa zimejifunga au vile vile kutarajia kwa kule kuwapa kwao kusilimu wengine mfano wao au kama wameingia katika Uislamu kukomaza imani zao thumma kana wa wa firriqab nini maksudi aliyosema wa firriqab <coughs> هم المكاتبون هم المكاتبون هم المكاتبون هم المكاتبون لكي يعتقوا انفسهم هم المكاتبون لكي يعتقوا انفسهم هم المكاتبون لكي يعتقوا انفسهم هم المكاتبون لكي يعتقوا انفسهم يعني Ah, tunaosema wa wafidhikab tunakusudia wale watumwa ambao wamekubaliana na mabwana zao kwamba wakitoa kitu fulani watakuwa huru almukatabuna wala ambao wameandika na mabwana zao likayufiku anfusahum yani watoe kitu fulani kwa ajili ya kuacha huru nafsi zao kwa sababu katika wale watumwa kuna watumwa aina tofauti tofauti kuna watumwa wa aina tofauti tofauti kuna al-innu kuna al-mudabbaru kuna al-mukatabu kuna al-muba'adhu na kuna ummul walad kuna al-innu alafu kuna al-mukatabu alafu kuna al-mudabbaru alafu kuna almubahadhu alafu kuna ummul walad alkinno ni yule mtumwa khali mtumwa khali na tunaposema al-mukatabu ndio huyo ambaye yeye amkubaliana bwana wake kwamba atoe kitu fulani kusudi awe huru alafu kuna almudabbar Almudabbar ni yule mtumwa ambaye bwana wake anamwambia kwamba bwana mimi ni kifo utakuwa bora. Huyo anaitwa almudabbar. Ni kifo utakuwa bora halafu kuna halafu kuna uh, almubaad almubaad ni ni mtumwa ambaye watu wamechanganya yani watu wawili mtumwa mmoja kila mtu ana share katika yule mtume huyo anaitwa al-mubaa alafu kuna ummul walad ummul walad ni kijakazi ambaye ameingiliwa na mwanaume ambaye yuko huru akimzalia sasa yule kijakazi anaitwa ummul walad na mmoja katika hao kila mmoja katika hao watumwa na hukumu zake katika dini ya Kiislamu kwa hapa tunazungumzia yule al-mukatab ambaye kuna makubaliano baina yake yeye na bwana wake atoe kipi ili aweze anasema wale gharimuna wale gharimun man hum al-gharimun uktub wa hum alladhina akhraju amwalahum wa hum alladhina akhraju amwalahum liislahi dhati al-bayt وهم الذين أخرجوا أموالهم لإصلاح ذات البين وهم الذين أخرجوا أموالهم لإصلاح ذات البين وهم الذين أخرجوا أموالهم لإصلاح ذات البين لإصلاح ذات البين أو ذات دين أو ذات بين ذات دين أو ذات دين بسبب مباح أو ذات دين بسبب مباح وهم الذين أخرجوا أموالهم لإصلاح ذات البين أو ذات دين بسبب مباح أو ذات دين بسبب مباح Al-Gharimun ni wale ambao wametoa mali zao kwa ajili ya kutengeneza baina ya pande mbili zinazozozana وهم الذين اخرجوا اموالهم لاصلاح ذات البيت wale ambao wametoa mali zao kwa ajili ya kutengeneza pande mbili zinazogombana kuna ugomvi baina ya pande mbili kwa hiyo mtu yeye akatoa mali yake kwa ajili ya kusuluhisha zile pande mbili au akawa na deni au wale wenye madeni kwa sababu ambayo ni mubah yani mtu ambaye ana deni kwa sababu ambayo ni mubah yani huenda yeye alikopa kwa ajili ya biashara akakopa milioni kumi kwa ajili ya kufanya biashara maskini baada ya kupata zile pesa mwezi mmoja miezi miwili akafilisika kabla hajarudisha zile pesa za watu huyu anaingia katika algharimu kwa yule ambaye ametoa mali zake kwa ajili ya kusuluhisha watu anaitwa algharim na yule ambaye amekopa kwa ajili ya sababu ambayo ni mubaha anaitwa algharim kwa hiyo aina zote hizi mbili ambazo tumezitaja katika neno al-gharibun wanastahili kupewa zaka anasema fi sabilillah na kwenye njia ya Allah wa fi sabilillah na kwenye njia ya Allah wa fi sabilillah na kwenye njia ya Allah nini maksudi nini maksudi ya wa fi sabilillah tunaposema fi sabilillah tunakusudia nini uktub wa humul ghuzatu wa humul ghuzatu wa hum al-ghuzatu wa humul ghuzatu wa hum al-ghuzatu wa humul ghuzatu wa yadkhulu fihi al-hajju wa yadkhulu fihi al-hajju ويدخل فيه الحاج وهم الغزاة ويدخل فيه الحاج tunaokusudia fi sabilillah tunakusudia wale wanaopigana kwenye vita kwenye jihad wale wanaopigana kwenye jihadi na vile vile anaingia hapa yule ambaye ameenda kwa ajili ya kuhiji anaingia katika hili fungu yule ambaye ameenda kwa ajili ya ya kuhiji kwenye madhhab zaidi hawa hakuna ambaye anastahili kupewa zaka kwa kuhesabiwa kwamba ni katika sabili la si shekhe wala wala mali kupeleka msikitini yani mali ya zaka haifai kupelekwa msikitini wala kuchukua shekhe wala kutoa aina yoyote ile kwa kunasibisha kuwa ni katika nini sabili la isipokuwa yule ambaye anabaki jihad au yule ambaye ameenda kwa ajili ya haji pekee na huyo mpiganaji wenyewe awe hana mshahara kutoka serikalini awe hana mshahara kutoka serikalini ama akiwa na mshahara kutoka serikalini halali hapewi tena zaka kwa hiyo tunaposema wa fi sabilillah tunakusudia wale ambao wako katika uh, uwanja wa kupigana jihad na vile vile anaingia alhaji yule ambaye ameenda kwa ajili ya hii kwa sababu mtume صلى الله عليه وسلم akasema hivi kwamba yule mtu ambaye anaenda kuhija au anafanya umra yuko katika njia ya Allah huwa fi sabilillah yuko katika njia ya Allah kwa hiyo anaingia katika hii nukta wa fi sabilillah thumma muallif wa ibn as-sabil wa ibn as-sabil man huwa ibn as-sabil اكتب وهو المسافر المنقطع به وهو المسافر المنقطع به وهو المسافر المنقطع به في سبيل الله وهو المسافر المنقطع به في غير بلده وهو المسافر المنقطع به في غير بلده وهو المسافر المنقطع به في غير بلده wa huwa al-musafir bihi fi ghairi baladi unaosema watu musafir ni yule msafiri ambaye amekatikiwa na safari wa huwa al bihi ni yule msafiri ambaye amekatikiwa na safari fi ghairi baladihi katika sehemu sio kwa mji wake fi ghairi baladi katika sehemu sio kwa mji wake katika sehemu sio kwa mji wake uktubu ukana wala ukana walau kana ghaniyan na lau akiwa ni tajiri walau kana ghaniyan na lau akiwa ni tajiri maadamu alikuwa na safiri na ukatikiwa na safari basi anastahili kupewa zaka hata kama yeye huko kwao ni bilionea anastahili kupewa zaka kwa hiyo hizi aina nane za watu ndio ambao wanastahili kupewa zaka kinyume na hivyo hapa kwa al-fuqara والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل hao ndio ambao wanastahili kupewa zaka na muktifa قال الله ويجوز الاقتصار على واحد من سلفه والأفضل تعميمهم والتصيب بينهم نعم ثم قال ويجوز الاقتصار على واحد من سلفه واكتب امام صنف يعني من صنف واحد من صنف واحد من صنف واحد من صنف واحد من هذه الاصناف الثمانيه من صنف واحد من هذه الاصناف الثمانيه من صنف واحد من هذه الاصناف الثمانيه wayajuzu al-iktisaru ala wahid na inajuzu kumpa mmoja wayajuzu al-iktisaru ala wahid na inajuzu kumpa mmoja min sinfin wahid katika aina moja katika katika hizi aina nane wayajuzu al-iktisaru ala wahid na inajuzu kumpa mmoja min sinfin wahid min hadhihi al-asnaf ath-thamaniya katika aina moja katika hizi aina nane tena inajuzu kumpa mmoja katika aina moja katika hizi aina nane yani mafukara wako wengi lakini inajuzu kumpa mmoja katika wale mafukara situmelewana tumeelewana inajuzu kumpa mmoja katika aina moja katika zile aina nane lakini anasema wal afdal ta'mimuhum wa taswiyatu bainahum lakini bora ni kuwapa wote na kulinganisha baina yao wala afdal taamimuhum na bora ni kuwapa wote wataswiyatu bainahum na kulinganisha baina yao hadha khilafu lishafiia hii ni tofauti na shafiia shafiia wao wanasema kwamba hii taamim kuwapa wote ni wajibu kuwapa wote ni wajibu yani kwamba uh, mtu anapokuwa ni mwenye kutoa ile zaka basi ni lazima awatu wote katika haya mafungu manane si tunasema hapana inajuzu kumpa mmoja katika aina moja katika hizi aina nane lakini kufanya taamim wapo wote ni bora wataswia bainahum na kulinganisha baina yao kwa nini tunasema kwamba inajuzu kumpa mmoja e, katika aina moja katika hizi aina nane so mtume sallallahu alayhi wasallam e, eh, kuna wakati ajua na mmoja ambaye alikuwa ni mhitaji akamwambia basi subiri ikija zaka tutakupa ikija zaka tutakupa imethibiti kwamba alikuwa wanampa mtu mmoja na mfano wa vitu namna kama hiyo kwa hiyo dalili kuonyesha kwamba uh, inajuzu kumpa mtu mmoja si lazima kwamba unapokuwa unatoa zaka kama unatoa ile zaka yako imefika laki moja si lazima uh, ukusanye aina zote nane la naruhusiwa kumpa mmoja lakini kufanya taamimu kwa wote hilo ndio nini hilo ndio bora naam ikra قال رحمه الله وتصن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لأصل وفرع وعبد وكافر فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا نعم، ثم قال وتسن إلى من, من لا تلزمه مؤورته من أقاربه نان نعم، سنة sunna يولى yule halazimikiwe yeye na kumpa matumizi watusannu ila man la talzamuhu maunatu na ni sunna kumpa yule ambaye yeye halazimikiwi kumpa matumizi min akaribi katika watu wake wa karibu watusannu ila man la talzamuhu maunatu min akaribi na ni sunna kumpa yule ambaye yeye halazimikiwi kumpa matumizi katika watu wake wa karimu watu wake wa karimu mithlu al-khal mithlu al-khal mithlu al-khal kama ni mjomba eh mtu mjomba yake si lazima kumpa matumizi si lazima kumpa matumizi kwa hiyo mtu anapokuwa anatoa zaka kama yule mjomba yake anastahili kupewa dhambi basi ni sunna kwenda kumpa mchungaji jambo la kwanza atakuwa ametekeleza uh, na jambo la pili atakuwa ameunga ndugu kwa mtu anapokuwa uh, ana mali ya kutoa zaka basi kuangalia watu wake wa karibu ambao yeye halazimiki kuwapa matumizi kuwapo wao hiyo ni sunna kwa ajili ya hali za mneo ambazo tumezieleza jambo la kwanza anakuwa atekeleza wajibu na jambo la pili kuunga undugu ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا يزكى haitolewi kwa banu hashim wala tudfa li bani hashim wala haitolewi hiyo zaka kwa bani hashim wa mawalihim na wale waliowacha huo wala tudfa li bani hashim wala haitolewi hiyo zaka kwa banu hashim wa mawalihim na wale waliowaacha huru hapa anakusudia kuzungumza nini anakusudia kuzungumza watu ambao wasaidia kupewa zaka kwa katika ambao wasaidia kupewa zaka ni banu hashim banu hashim mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa miongoni mwa banu hashim wa mawalihim uktub مولى بني هاشم مولى بني هاشم مولى بني هاشم مولى بني هاشم هو من اعتقه بنو هاشم هو من اعتقه بنو هاشم هو من اعتقه بنو هاشم maula bani hashim huwa man a'taqahu banu hashim sasa maula banu hashim ni yule ambaye ameachwa huru na banu hashim ndio maula yani yule ambaye ameachwa huru alikuwa mtumwa wa banu hashim kisha wakamwacha huru huyu ndo maula kwa hiyo banu hashim wenyewe hawapewi zaka na wale walioacha huru hawapewi zaka wala li asli wala haitolewi zaka kwa asili tunayotaka kwa asili yani akisema asili inakusudia nini uktub kal abi wal jadd wal jadda abi wal jadd wal jadda abi wal jadd wal jaddati abi wal jadd wal jaddati abi kama vile baba wal na babu waljaddati na bibi bibi ni kwetu tunaita bibi baadhi ya watu wanaita nyanya yani wao ukisema bibi wanakusudia mke lakini kwetu ukisema bibi tunakusudia bibi imma mzaa baba au mzaa mama wal ummi na mama hawa katika fiki wanaitwa asli kwa hiyo mtu anapokuwa anapewa zaka haifai kuwapa hawa mtu anapokuwa na zaka haifai zaka yake kumpa baba yake wala kumpa babu yake wala kumpa mama yake wala kumpa bibi yake kwa nini kwa sababu hawa ni ardhi kama wakiwa mafukara yeye sasa ndio inabidi awafanyeje awasimamie yeye inabidi afanyeje awasimamie kwa hiyo uh, hairuhusiwi yeye kuchukua zaka yake na kuwapa hawa wa far'i na far'i wa far'i na far'i pale wanakusudiwa akina nani kalwaladi kalwaladi kalwaladi walbinti kalwaladi walbinti wa waladi alwalad kalwaladi walbinti wa waladi alwaladi kalbaladi kalwaladi kalwaladi والبنت وولد الولد كالولد wal bintu wa waladun walad kama alivyokuwa mtoto wa kiume yani mtoto wake wa kiume au mtoto wake wa kike au mtoto mtoto wake yani mjukuu wake na mtoto mtoto wake au mjukuu wake yani sio na maana kwamba yeye anapokuwa na mali ya kutolea zaka ile zaka asiwape watoto wake sawa wa kiume au wa kike wala asiwape wajukuu zake wala asiwape wajukuu zake au wanaitwa faraka wa 'abdin wala yudhaka itolewe kwa mtumwa wa 'abdin wala yudhaka itolewe kwa mtumwa uktub li'annahu la yamlik li'annahu la yamliku li'annahu la yamlik kwa sababu ya miliki mtumwa amiliki kwa hiyo ukimpa basi ile mali itakuwa bwana wake kwa li'annahu la yamliku sababu mtumwa hamiliki wa kafirin wala itolewe kwa kafiri wa kafirin wala haitolewi kwa kafiri isipokuwa nani ha naam illa ikiwa katika almuallafa qulubu kafiri apewe isipokuwa pale kama ikiwa katika almuallafa qulubu wakati atakuwa anapewa anasema fa indafa'aha liman dhannahu ahlan falam yakun au bil aksi lam tujzihu illa al-ghaniy dhannahu faqiran fa in dafa'a ikiwa atatoa hiyo zaka fa in dafa'a ikiwa atatoa hiyo zaka liman dhannahu ahlan kwa alimdhania kwamba anastahili kutoa zaka ikiwa ametoa zaka kwa mtu ambaye anadhania kwamba anastahili kupewa zaka Sibawana yani akadhani kwamba mmoja katika haya mafungu manane akachukua zaka yake akampa falam yakun lakini ikawa si katika wanaostahili falam yakun ikawa si katika wale wanaostahili yani mfano amempa mtuma akiwa nadhani kuwa ni hur au amempa kafiri akiwa nadhani kuwa ni muislamu au bila au kinyume chake kinyume chake yana nampa yule ambaye anadhania moja kwa moja kwamba atahika kama kumpa anajua kumpa atahika kama yeye hakaamua kumpa huwa anajua kumpa huyu hata hiyo kama yeye kumpa anasema lam tujizuhu huu alimtoshi lam tujizuhu alimtoshi yani ile zaka yake ile haikubariki na mtuzuhu ile zaka yake haikubariki kwa kama ikubariki inabidi afanye atoe tena inabidi atoe tena kwa sababu ameipeleka sipo kwa sababu amepeleka sipo anasema illa lighaniyin dhannahu fakiran isipokuwa kwa hali moja kwa hali moja illa lighaniyin dhannahu fakira isipokuwa atakapompa tajiri akidhania kuwa ni fukara isipokuwa atakapompa tajiri akidhania kuwa ni fukara yani anachukua ile zaka anampa tajiri lakini yeye anadhania kuwa ni fukara wakati itakuwa inajuzu kwa nini uktub lianna hala al-fakir لأن حال الفقير قد يخفى على المزكي لان حال الفقير قد يخفى على المزكي لان حال الفقير قد يخفى على المزكي لان حال الفقير قد يخفى على المزكي بسبب حال الفقير inaweza kujificha kwa yule mtoaji wa zakat hali ya fakiri inaweza kujificha kwa mtoaji wa zakat so kawaida ukiona mtu mgeni tajiri lakini kumwangalia mtu kadhani ana kumi yaani yeye anajiachia tu tajiri lakini kumwangalia wewe ndio tajiri wewe unadhania kuwa ni mtu wa kawaida bali wapo maskini lakini ah, ukimwangalia uh, hivyo unaweza kadhani kwamba ni bonge la tajiri sasa hizi hali zinakuwa ah, zinajificha hali ya utajiri hali ya ufukara inakuwa inajificha na ndio maana taadhili ikawa ile anna hala alfakiri kad yafa ala almuzakkir kwa sababu hali ya fakiri inaweza kujificha kwa nani lakini lakini yajibu ala dhalika alghani lakini yajibu ala dhalika alghani radduha lakini yajibu على ذلك الغني على ذلك الغني ردها لكن يجب ala dhalika alghani radduha lakini yajibu ala dhalika alghani radduha lakini ni wajibu kwa huyo tajiri arudishe lakini yajibu ala dhalika alghani radduha lakini ni wajibu kwa huyo tajiri arudishe ili wakapewe wale wanaostahili na qala Allah <clears throat> وصدقة وصدقة التطوع في الفاضل عن كفايته وكفاية وكفاية من يمونه سنة من يمونه وكفاية من يمونه وكفاية من يمونه سنة مؤكدة وفي رمضان وزمن مكان فاضل وقت وقت حاجة ووقت حاجة ووقت حاجة أفضل ثم قال وصدقة التطوع نصدقه sadaka ya sunna yani isiyokuwa ya zaka isiyokuwa ya lazima wa sadaqa tatawu'i na zaka na sadaka ya kujitolea yani na sadaka ambayo ni sunna ambayo tunajinishana kila siku jamani sadaka sadaka sadaka sadaka wa sadaqa tatawu'i na sadaka ya tatawwu bil fadil an kifayatihi wa kifayati man yamuluhu sunnatun muakkada kwa kilicho ziada na kutoa sadaka yatatawwa kwa kilicho ziada an kifayatihi ya kila kinachomtosha yeye wa kifayati man yamunuhu na kinachomtosha yule anayemsimamia matumizi yake sunnatun muakkadatun ni sunna iliyotiwa wa sadaqa tatawwu na sadaqa yatatawwu bil fadl kwa kilichozidi anti kifayatihi juu ya matumizi yake yani juu ya kile kinachomtosha yeye wa kifaya kimani mulu na kinachomtosha yule anayemsimamia matumizi yake sunnatun muakkadatun ni sunna yenye kutindewa nguvu hii yaani ni sunna ambayo sababu zake ni nyingi hii sadaka ni sunna ambayo sababu zake ni nyingi kisha قال المؤلف رحمه الله وفي رمضان نكتك مويز رمضان وفي رمضان نكتك مويز رمضان وفي رمضان نكتك مويز رمضان وزمن اقتب فاضل وزمن فاضل وزمن فاضل نزام بورا نكتك مويز رمضان نزام بورا وفي رمضان na katika mwezi wa Ramadhani wa zamanin fadhilin na zama bora wa makanin fadhilin na sehemu bora wa makanin fadhilin na sehemu bora wa wakati hajati na wakati wa mahitajio wa wakati hajati na wakati wa mahitajio afdal ni bora afdal ni bora yana nakusudia kusema hivi wa fi ramadhana afdal na kutoa sadaka katika mwezi wa ramadhani ni bora wa thamanin fadhilin afdal na kutoa hiyo sadaka katika zama ambazo ni bora hilo ni bora zama ambazo ni bora kalashir alawwal min dhilhijja kalashir alawwal min dhilhijja kalashir alawwal min dhilhijja kalashir alawwal من الحجة كالعشر الأول من ذي كما ذي الكوم الأموال وقد تمويذي ومفنقو تعالى ذي الزامة البورة كل قطوة صداقة كذي الزامة البورة ومكان فاضل نسهم بورة كان حرمين كان حرمين ومكان فاضل كان حرمين نسهم بورة أما يربوكوا حرم بي يعني ما كان مريد كان حرمين kama haramu mbili Maka na Madina mtu kutoa sadaka katika hizi sehemu hilo ni bora kutoa sadaka katika hizi sehemu hilo ni nini ni bora wa wakati haja na wakati wa haja wa wakati haja na wakati wa haja yani kukiwa kunahitajika sadaka na inahitajiwa wakati wa mtu kutoa sadaka ni bora sehemu yoyote na zama zote maadamu kunahitajika sadaka mtu akatoa kutoa ile sadaka yake ni nini ni bora kwa maana mwisho akamalizia afdal ni bora kwa kutoa katika mwezi wa Ramadhani afdal ni bora wa zamanin fadhilin afdal na zama ambazo ni bora ni bora wa makani fadhilin na sehemu bora afdal ni bora wa wakati hajati ni afdal na wakati wa haja ni mpaka hapa tunakuwa tumemaliza habari za kutoa zaka na wale ambao wanaostahili kupewa zaka kidogo darasa limekuwa refu kwa sababu nilikuwa nasubiri tumalize hii ukijaa tutaanza kitabu siya inshallah na